Toți din suflet cu plăcere, Doamne, azi îți mulțumim că ne-ai dăruit putere bun și silitor să fim. Dă-ne și de aici înainte ajutorul Tău, prea Sfinte, să învățăm cu drag mereu și să ne fecim de rău. Amin.